Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. December 11, 1948 Nabuo ang Diocese of San Fernando sa Pampanga. Una nang namuno sa lalawigan ang mga Agustinian missionaries kung saan nagtatag sila ng mga mission centers sa Candaba, Macabebe, Bacolor, Arayat, Mexico, Guagua at iba pang bayan. Nang tuluyan itong maging diocese, itinalaga si Bishop Cesar Maria Guerrero para mamuno. Kabilang sa sakop nito ang Pampanga, Bataan, Sambales, ilang parte ng Tarlac at Nueva Ecija. Gayonman, makalipas ang 27 taon, iniangat ito bilang Archdiocese of San Fernando. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.